بسم الله الرحمن الرحیم در درس چهارم فصل اول تمام شد الفصل الثانی فصل دوم اصناف اعراب الاسم اصناف اعراب الاسم خب هر اسمی علائمی دارد مثلا مفرد مفرد منصرف با زمه مرفوع می شود یعنی زمانی که مرفوع شد علامش رفش است زمه هست و زمانی که منصوب شد علامت نصب فتحه و زمانی که مجرور شد علامت جر حالا همین مفرد اگر غیر منصرف باشد علامت اعرابش متفاوت هست زمانی که مرفوع شود با زمه منصوب شود با فتحه ولی اگر مجرور شود با کسره مانند تو به عمره تو به عمره میبینیم که در حالت جر علامتی گرفته خب اینا رو میگن اصناف اعراب اصناف اعراب الاسمی تسعت اصناف اعراب اسم نه سنف می باشند نه سنف می باشند الاول سنف اول خب در دو درس آورده است اه، الأول سنف أول أن یکون الرفع بالضمة رفع با زمه باشد یعنی زمانی که مرفوع شد چه علامتی بگیرد؟ زمه و نصب بالفتحتی نصب و الجر بالکسرتی و جر با پس سنف اول رفع با زمه باشد نصب با فتح و جر با خب این سنف مخصوص چه کلماتی است؟ و یختص بما و مختص کلمات زیر هست سه هند الف بالاسم المنفرد بالاسم المفرد المنصرف الصحیح این سنف اول که رفت با زمه باشد نصب با فتح و جر با کسره مخصوص یک اسم مفرد منصرف صحیح اسم مفرد منصرف صحیح یعنی منصرف باشد غیر منصرف نباشد که خواهید خان مفصل صحیح باشد چه باشد صحیح و هو عند النحات خودش میگه که منظور از صحیح است صحیح در نزد نحوی ها ما لا یکون آخره حرف علت آن است که آخرین حرفش حرف عله نباشد مانند اسد مانند زید مانند کتاب متوجه شدید با دومین کلمه ای که اعراب سنف اولو میپذیرد یعنی رفش بازم هست نسلش با فتح و جرش با کسره مختص بالجاری مجرى صحیح جاری که مجرى صحیح رو دارد ها تعریفش میکند که کدومی که حکم صحیح رو دارد مجرى صحیح رو دارد و هو دقت داشته باشید ما يكون آخره واهن جاری مجرای صحیح آن است که آخرش چه باشد واو باشد او یا ان یا یا حرف الله هستند واو و یا و قبلا گفت که اینها صحیح نیستند حالا دارد میگه جاری مجرای صحیح هم رفعش با زمه هست نصبش با فتح و جرش با کسره ولی کدوم هست اونی که آخرش واو یا یا باشد ما قبلها ساکن ولی قبل از این واب و یا ساکن باشد قبل از واو و چه باشد؟ مانند دل و در دل و رابیه اینا جاری مجرای صحیح هستند آخرشون درست هست که واو و یا هست ولی ما قبلشون چه هست؟ ساکن هست و رابیه اینها مثل مفرد منصرف صحیح رفشون با زمه نصبشون با فتحه و جرشون با خب مانند جاء ذبیون رأیت ذبیان مررت بذب ین جیم بالجمع المكسر المنصرفی دیگه این صنف اول مختص جمع مکسر منصرف هست جمع مکسر منصرف نحو رجال مانند رجال جا رجال رأيت رجالا مررت به پس جمع مکسر منصرف مفرد صحیح منصرف و جاری مجرای صحیح این ستا رفعشون بازمه نصبشان با فتحه و جرشان با کسره اعراب سنف اولو دارند تقولو برای هر ستا مثال آورده حاجمنی اسد و جرون و غبیون و رجالون حجوم کرد به من شیرو بچه سگو آهو و مردانی خب حالا الله این ترجمهش بود اسد صحیح بود جر و غبی جاری مجرای صحیح بودن رجال جمع مکسر منصرف اسد هم مفرد منصرف صحیح میبینید اینجا اسد که فائل هست بقیه معتوف هست اعراب فائل رو دارن اعراب اسد رو دارن که با چه هر علامتی مرفوع شدن با زمه تو اسدا و جرون و غبیا و رجالا اینجا هم همشون چی شدن منصوبا با فتحه و مررت به اسد و جرو و ضبی و رجال اینجا هم هر تا با چی من مجروب شدن با کسره پس این سه کلمه اعرابشون بیان شد این سنف اول اعراب بود الثانی گفته بود اعراب اسم نه سنف هستن سنف اولو گفتیم شیخ في اول متجسم مورد منصرف یه حرف فعل در مشکلی است مثلا وسط بیت آخری در نه همیشه آخرین حرف مهمه آخرین فی محل اعراب در درس قبلی گفتیم بله حروف علی رو واب و الف و یا واب و الف و یا بله دومین سنف از اعراب ان یکون الرفع بالضمه والنصب والجر بالکسره دومین سنف این است که رفع با ضمه باشد یعنی زمان که اون کلمه مرفوع شد چی میگیره زمه و النصب والجر بالکسره اما نصب و با کسره یعنی زمانی که منصوب یا مجرور شد چی میگیرد کسره میگیرد و یختص بالجمع المؤنث السالم و بالجمع المؤنث سالم و این مختص چی؟ کلمه جمع مؤنث سالمه آقایان هرگاه جمع مؤنث سالم مرفوع شد چی میگیرد زمه منصوب یا مجرور شد کسره میگیرد نحو مسلمات مانند مسلمات جمع مؤنث سالم تعریف رو قبلا دیگه خوندید تقول جاءتنی مسلماتون اینجا مسلماتون فائل هست مرفوع هست علامت رفعش چه هست زمه هست و رأیت مسلمات مسلمات مفعول به منصوب هست علامت نصب با چه یعنی کسره کسره و مرکوب به مسلمات مجرور هست علامت جر چه هست پس جمع مؤنث سالم زمانی که منصوب یا مجرور شد علامت جر و نصب کسره هستند این سنف دوم اعراب بود الثالث سنف سوم ان يكون الرفع بالضمه رفع بازمة باشد والنصب والجر بالفتحه نصب وجر جر با بله رفع بازمة يعني یعنی هرگاه مرفوع شد زمه میگیرد و زمان که منصوب و مجرور شد با و یختص و این صنف مختص چه کلماتی است بغير المنصرف غير منصرف ما دو کلمه داریم که میتونن غیر منصرف باشن مفرد و جمع مکسر مفرد و جمع مکسر مفرد و جمع مکسر اگر منصرف باشن جنس اول اعراب میگیرن یعنی رفعشون با ضمه نصبشون با فتحه و جرشون با کسره و اگر مفرد و جمع مکسر غیر منصرف باشن رفعشون با ضمه ولی نصب و جرشون با فتحه دیگه کسره نمیگیرن مگر در دو حالت که بعدا در بحث خودش خواهیم خواند نحو احمد مانند کلمه احمد که غیر منصرفه تقول جاءنی احمدو آمد پیش من احمد سائل است مرفوع با به رأیت احمد مفعول بهیست اینجا احمد علامت نصبش فتحه و تو به احمده مجرور با حرف جر ولی علامت جر چه فتحه این پس سومین سنف از اعراب بود الرابع چهارم ان یکون الرفع بالواو رفع با چه باشد و النصب بالالف نصب بالالف و الجر بالیا و جر بایا این چه کلمه ایست که هرگاه مرفوع شد واو میگیرد هرگاه منصوب شد الف میگیرد و هرگاه مجرور شد یا میگیرد اگر یادتون باشد اسمهای سته یا همون خمسه که در بعضی کتب میان و یختص بالاسماء السته و این صرف مختص اسمهای سته است مکبرتن ولی زمانی که مکبره باشند یعنی تصغیر نباشند غیر مصغره مفردتن زمانی که این شیش اسم چه باشند مفرد باشند یعنی غیر مصنات ولا جمع مصنا و جمع اگر جاء ابوان مصنا باشد با بله. اعراب مصنا داره دیگه مضافتن الى غیر یا المتکلم اینا شروطش هستن مضاف باشن این شیش اسم ببینید یکی از شرایطش که رفعشون با وا، نصبشون با الف و جرشون با یا این است که یک مکبره باشن دو مفردتن مفرد باشن سه مضاف باشن به چی؟ ولی به غیر از یا متکلم یعنی به یا مضاف جا عبی اون موقع رب تقدیری میشه دیگه پس مضاف باشند اما مضاف بیا نباشند مانند جا ابو زید رأیت ابا زید مررت ابی زید مضاف هست ولی مضاف بیا نیست بر کلمه دیگی باشند جز یا پس مضافة الى غیر یا المتکلم مضاف باشند به غیر یا المتکلم و هی و عبارتند از این های سته عبارتند از اخوک ابوک حموک فوک هنوک و زومالک معناها واضحا اخو و برادر ابو پدر همو فامیل های شوهر رو میگن فو دهان هنو این کنایه هست نه نه هنو اسمه کنایه است خودمون در زبان بلوچی گاهی موقع میگیم هنش فلانش خب بریم جلوتر دیگه زیاد وارد نشوید و دو مالین یکی زو پس اخو ابو حمو فو هنو زو چرا اینجا اینا رو مضاف آورده بود؟ خاطر این که شرطشون این است که مضاف باشن تا با واو و الف و یا اعراب شوند تقولو مانند جاءنی اخوک رأیت اخاک مررتو اخوک فائل هست مرفوع هست علامت رفعش علامت رفعش هست واو با واب مرفوع شده رأیت اخاک اخا مفعول بهی منصوب با علامت چی مررتو به اخی با یا این کاف که خب مضافونه الیه اصلا جز کلمه کلمه دیگه است و کذا البواقی و همچنینند باقی ها پس در درس چهارم چهار صرف از اعراب رو خوندیم الله در درس خامس یا پنجم بقیه اصناف از اعراب را خواهیم خواند